Eta gaurkoan astezkena izanik ere, Josefin Olagarai gurekin izanen dugu, joan astelenean espaitzaitugu entzun, egunon Josefin? Baizuri ere. Eta uste dut behituzula gai batzua aipatzeko eta horietan erakusketa bat horrein di? Ba, CCAS-eko margolarien obrak ikusten ahalko dira ekainaren ama bostetik ogoita iruraino biltokin. Lujaren eguna ere izanen da azkainen? Ba, pastore lore elkarteak antolaturik, elduden igandean ekainaren ama seia. Bederatzietarik aratzeko seia karte, uertxiko zubi ondoan. Bederak etziak eta erditan ardi gazna lehiaketa, amaretan gazna nola egiten den erakusketa, amarrak eta erditan ardi mozte lehiaketa, aratzaldeko bietarik seiak arte lehengo egurezko jokoak eskual evazionekin. Biak eta erditan pastore eskolako ikasleentzat ikasketa bat emak, emak emanik, iruetan ibilaldiak zalditik txikien gainean, lauetarik bostak arte aiten bestaren arkarietarat gozoki, bat, gozoki zarbait eskainia izanen da, beren aurrekin diren aiteri. egun osoa ekoizlean merkatua, artisauak, zelauru ustea, edateko, talo, gitarteko eta krepak. Hala, igandian Oha. beraz. Da, igandian hori. Eta beste ateraldi bat ere aipatzeko? Ba, adin gozoa elkarteak antolaturik hori. Bilborat ekainaren ogoian beraz adineko entzat. itzordua sortziak laurden gotitan kiroletan, amaretan gugenaimen museoa bisitatu eta parte zaharera joanen dira, bazkaltzeko eta bisitatzeko. Seiak eta erditan etxerat buruz abiatzeko. Ogoita ama bost euro parte hartzea bako txaren zat. Izenak emaiteko azken eguna amairua da, elduden ortzeguna. Beraz, deitu behar da, zero bederatzi, galaur ogoita bat, zero bat, emezortzi ogoita mekarat, edo markea arrizp, zero bost, berogoita emeretzi, berogoita malau, zero bat, berogoita mabosterat, edo errikoetxea, zero bost, berogoita emeretzi, berogoita malau, irurogoita sortzi, ogoita marrerat. Hora, denak erranditut. Angi <laughs> da, mi esker, Josefino Lagarai, eta duden astere nartio guai, dena normalean txartuko da. Boixe, ederki. Pasaste hon. Gauza bera, adio.